بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهر في بدا الله جل شانه إذن سمى صلوات السلام على الله وكسنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكو يرويت بوتي صلى الله تبارك وتعالى إستسكم بقبايزن شلم ويتمرت وسلم وقرأي مسلمان Allah te barek ta'ala molimo da nas učini od onih koji se boje istinskom bogobojaznom što od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu ta'ala da ga sretnemo a da on sa nama bude zadovoljan. E, u našem učerašnjem e, predavanju završili smo sa tumačenjem islamskih šartova i rekli smo da je to u sklopu govora e, drugog načela gdje je pisac da mu se Allah Đelešanu smiluje govorio o, o značenju e, spoznaje vjere, spoznaje vjere islama. I rekli smo e, odnosno spomenuli smo termine koji se u tom kontekstu spominju, a to je din, to je islam, iman i ihsan. I rekli smo da termin din obuhvata islam i iman i ihsan. Međutim, kada se spomenu islam i iman, rekli smo, ako se spomenu zajedno, da islam označavaju, e, označava vanjska djela, dok iman označava unutarnja, unutarnja djela. Međutim, ako se spomene samo jedno, da se potim podrazumijeva da se potim podrazumijeva i drugo to jest ako se spomene samo islam da se potim podrazumijeva i iman dok ako se spomene, spomene iman da se potim podrazumijeva i i islam i jučer smo govorili o značenju islamskih šartova e, po najviše što znači šehadet la ilaha illallah muhammedur rasulullah kao i o važnosti bitnosti namaza dok e, druga stvar, odnosno drugi stepen, kako je spomenuo pisac, jeste govor o imanskim, imanskim šartovima. Pa tako govoreći o me, kaže al-martabatu thanije, drugi dio, to jeste drugi dio vjere, jeste al-iman, a to je iman. وهو بضع وسبعون شعبه a kaže on se sastoji od 70 i nekoliko ogranaka. Fa'alaha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-ada 'ani at-tariq wal haya'u shu'batu min al-iman. kaže ima se sastoju 70 i nekoliko ogranaka, najveći ogranak jesu riječi la ilaha illallah, dok je najmanji otklanjanje, otklanjanje neugodnosti sa puta. A istid je dio imana, kako kaže Allah u posanik sallallahu alaihi wa sallam. Ovdje je pisac da mu sallallahu alaihi wa sallam usmjeno je spomenuo, e, kao što je došlo od posanika sallallahu alaihi wa sallam, da iman se sastoji od 70 i nekoliko ogranaka, odnosno, odnosno dijelova. Znači s ovim hoće da aludira da su djela, da su djela sastavni, sastavni dio, sastavni dio imana. Zatim je posle toga spomenuo ruknove imana, odnosno ono što je nama poznato kao šartove imana ili imanske šartove, a to je vjerovanje u Allaha tabaratu ta'ala, u Allaha ve meleke, u njegove knjige i poslanike, u sudnji dan, te vjerovanje u Allaha Allahu tabaratu ta'ala kadar. I ovi šest imanskih šartova je došlo spomenuto, kao što ćemo kasnije spomenuti, u hadisu Džibrila, je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada je bio upitan o imanu, rekao da je to en tu'mine billahi, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa liumi l'akhiri, wa tu'mine bil qadari, hajrihi, wa šarrihi. A to je da, da je iman da vjeruješ u Allaha, u Allahove meleke, u njegove knjige, u njegove poslanike, i u sudnji dan, i da vjeruješ u kadar, znači od hajra i od, i od šarra. Znači, bilo, uh, bilo dobro ili bilo ili bilo zlo. Uh, ono o čemu ćemo danas govoriti prije svega jeste o značenju, o značenju ovih šest stvari, odnosno o značenju ovih šest ruknova. Pa tako, govoreći o vjerovanju Allaha tabaraka wa ta'ala, kažemo da iman, odnosno vjerovanje u Allaha tabaraka wa ta'ala znači čvrsto vjerovanje i ubjeđenje u Allaha tabaraka wa ta'ala E, vjerovanje, čvrsto vjerovanje i ubjeđenje da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar koji je tvorac svega, koji upravlja svim stvarima, da je, te da je on taj koji zaslužuje da se obožava i da se njemu ibadet upućuje i da njemu pripadaju sva imena i svojstva savršenstva. Znači iz ovog odmah možete vidjeti da je ovo u stvari pojašnjenje tevhida, a to je da je vjerovanje u Allaha tabaraka wa ta'ala, da znači vjerovanje u Allaha tabaraka wa ta'ala sa tevhidom vjerovanje u Allaha tabaraka wa ta'ala sa tevhidom. Onako kako smo pojasnili kada smo govorili o tevhidu. A to je da je temhid kao Allahova tabaraka wa ta'ala jednoća, da to znači vjerovanje da je Allah tabaraka wa ta'ala gospodar i to se zove temhidu rububija. Zatim da Allah tabaraka wa ta'ala jedini taj koji zaslužuje da se obožava i to se zove temhidu uluhija i da Allahu tabaraka wa ta'ala pripadaju sva lijepa imena i svojstva, savršenstva i da se to zove temhidu l-asma i sifat to znači Allahu tebarek ve taala jednoća. U ovom kontekstu to spominjemo, a to je da vjerovanje u Allaha tebarek ve taala jednoga znači vjerovanje u Allaha tebarek ve taala jednoga sa tevhidom, sa tevhidom onako kako smo to, onako kako smo to pojasnili. I zato sada ovdje nećemo ponavljati ono što smo što smo prethodno govorili. S tim što ovdje želim da napomenem, a to je da kada se spomene iman kao izraz, da iman jezički znači vjerovanje, iman jezički znači vjerovanje. Dok terminološki kod učenjaka ehli sunnata wal džamaata iman znači vjerovanje srcem, očitovanje jezikom i potvrda dijelima. Ovo dobro zapamte. Da e, iman kod ehli sunnata wal džamaata se e, definiše kao vjerovanje srcem, potvrđivanje jezikom i očitovanje, očitovanje dijelima, odnosno potvrđivanje dijelima. Znači, ove tri komponente moraju da se nađu kako bi iman bio ispravan. Znači, ne samo uh, vjerovanje, ne samo vjerovanje srcem, niti samo izgovor jezikom, nego, znači, vjerovanje srcem, izgovor jezikom i potvrđivanje djelima. To je iman, to je značenje imana i definicija imana kod učenjaka, kod učenjaka ehli sunnata wal džamata. Kod učenjaka ehli sunnata wal džamata. I ovdje ne želim uh, da se zadržavam i da kažem, nema ono što je očigledno i e, što se lahko može primijeti, a to je da ova, da ova definicija imana ostavlja e, i takav trag na čovjekova, na čovjekova djela. Za razliku, ovdje napominjem, za razliku od onih pravaca i sekti koji su ostupili od e, vjerovanja ahli sunnata val džamata, pa su rekli da je iman vjerovanje samo srcem. Da je iman vjerovanje samo srcem. Dok su neki rekli da iman samo očitovanje jezikom dok nije ni vjerovanje srca, nego samo da čovjek očituje, da očituje jezikom. Znači, nema sumnije da su oba dva ova pravca neispravna. Da su oba dva ova pravca neispravna. I ovo vjerovanje, ovo objeđenje, da ima e, nešto e, što je samo u srcu, je, e, da kažem, objeđenje i uvjerenje koje ostavlja veliki trag, veliki trag kako na čovjeka, kako pojedinca, tako i isto na društvu. Jer onaj koji vjeruje da ima samo vjerovanje u srcem, E, vjerovanje u srcu, nema sumnje da će takva osoba zapostaviti, zapostaviti djela. Da će takva osoba zapostaviti, zapostaviti djela. I zato neki pravci, neki pravci koji tvrde e, da je vjerovanje samo u srcu, znači idu do dotle, znači da kažu za određene osobe, za koje je došlo u Kur'anu sunnetu da su nevjernici, oni za takve osobe kažu da su vjernici. Pa tako od najčudnijeg što sam ja lično imao priliku da vidim, jeste da sam vidio jedno dijelo, jednu kraću poslanicu, jedno manje dijelo, jednog autora koji je napisao uh, gdje pojašnjava da je Ebu Talib, Amidža poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da je umro kao vjernik. Da je umro kao vjernik. I da nije od stanovnika džahannama kao što je došlo u hadisma Bukhari muslima. Pa od dokaza koji je spomenuo jeste da kaže da je ispravno mišljenje, shodno njegovo mišljenje, da je definicija imana vjerovanje, da je definicija imana vjerovanje srcem. Vjerovanje srcem dok jezik, dok očitovanje jezikom i potvrđivanje djelom da to da to ne ulazi u poimanje, da to ne ulazi u poimanje imana. Znači nema sumnje u neispravnost ovakvog mišljenja. Jer ako, jer ako bi ovo mišljenje prihvatili, onda bi po ovom mišljenju Iblis, lanetullahi alihi, bio vjernik, bio mu'min. Zato što je vjerovao da Allah tabarek wa ta'ala gospodar, I obraća se Allahu tebareke ve taala kaže fa bi izzatika la ugwinnahum ajma'in itakum tvoje veličine ja chi izavoditi pa se Allahu tebareke ve taala obraća i kune se njegovom Allahu tebareke ve taala veličinom zato je jednom napomnje mi kažem da vjerovanje ehli sunnata wal jamaata da se iman sastoji od tri komponente a to je vjerovanje srcem do očitovanja e, jezikom I treća stvar jeste jeste potvrđivanje, jeste potvrđivanje, potvrđivanje, potvrđivanje djelima, potvrđivanje djelima. E, ono što ovdje želim da ukažem i kažem kada, e, kada govorimo o vjerovanju Allaha tabaraka wa ta'ala, jeste e, da također e, da ćemo naići na veliki broj pravaca koji su zanemarili u osnovi poimanje tevhida i akide, koji su odstupili, koji su odstupili, da kažem, od ove stvari, od ispravnog poimanja, Allaha tabarak ve ta'ala. Pa takvi stvari koje ću vam ovdje spomenuti samo kao primjer koji su prisutni, opet kao, navodim kao primjer koji su prisutni ovdje kod nas, jeste e, neispravno, odno, neispravno poimanje tevhida, odnosno poimanje tevhidul l-asma i sifat, odnosno pripisivanje osobama, određenim osobama, e, osobine Allaha tabarak wa ta'ala. Pa tako, na primjer, kod određenih sufijskih, derviških pravaca, postoji nešto što se zove rabita, postoji nešto što se zove rabita. Rabita e, jezički znači veza. Međutim, kod takvi pravaca rabita znači da čovjek kada čini ibadet, bilo da se radi o zikru ili nekom drugom ibadetu, da treba da zamišlja u svojoj glavi lik svog šeha. Lik svog šeha. Dokađu da šejh, taj šejh zamišlja poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A kao poslanik sallallahu alaihi wa sallam zamišlja Allah. I zato ova stvar je prisutna kod jednog broja, znači oni koji sebe nazivaju dervišima ili sufijama i tako dalje. Pa ću vam e, spomenuti samo, odnosno pročitati citat, znači knjige koja je došla do, moje, e, do mojih ruka, znači na toj knjizi piše da je za internu upotrebu, međutim piše da je izdavač jedna od nakšbendijskih tekija, njega se zove Usul. U toj knjizi e, ova rabita se pojašnjava na sljedeći, na sljedeći način. Kaže se, citiram, rabita se čini tako što murid, to jeste učenik, nakon što se srcem veže za šeha Kamila, znači Kamil znači potpuni, za šeha koji je potpun. E, znači od njihovog vjerovanja jeste da moraš vjerovati za svog šeha da je on potpun. Znači da je on znači čovjek savršenih osobina i svojstava. E, zatim dalje se nastavlja u citatu, kaže koji je odlikovan sifati ilahijom zatijom, osobinama bića i božanstvenosti. Znači koji je odlikovan osobinama božanstvenosti. I koji je postigao stepen svjedočenja. Znači, takav murid treba da zamišlja u mašti lik šeha potpunog. Znači, pogledajte u ovom citatu, znači, kako se, za, e, kako učenik, znači, svog, e, za svog šeha e, treba da vjeruje da je njegov šeha potpun. Znači, čovjek potpunih osobina. I da taj njegov šejh, znači da je odlikovan osobinama božanstvenosti. Znači da Allah tebara kvitala sačuva od ovakvih, od ovakvih riječi. Od ovakvih riječi znači da se pripiše znači nekom stvorenja, znači osobina da vjeruješ da neko posjeduje osobine osobine božanstvenosti. I zato još jednom kažem, znači iz ovoga se vidi, znači iz ovoga se vidi, znači dokle može dovesti, znači dokle može dovesti, znači zanemarivanje govora o temhidi i akidi doko koji, da kažemo, doko kojih granica čovjeka može, doko kojih granica čovjeka može dovesti. Ovdje samo također spomenuti ukratko da također, znači od vjerovanja nekih takih pravaca, jeste da kada opisuju određenu osobu i kada opisuju njegove takozvane keramete, znači nadnaravne osobine, kažu da je ta osoba znala ono što se nalazi u levohil mahfuzu. Pa tako jedan od takvih kada govori o, o kerametima svog šeha, kaže, ennehu kana ja'lamu ma fi levohil mahfuzi sa'aten bi sa'a kaže da on zna ono što se nalazi u levuhel mahfudu svakog trenutka. To se svakog trenutka je znao ono što, na, što je napisao na levuhel mahfudu. To jeste šta će se desiti sve do kijametskog, sve do kijametskog dana. I onda takvo, takvo vjerovanje, cene sestre, znači takvo vjerovanje, znači vodi čovjeka do onoga o čemu smo govorili jučer. A to je da vjeruje, znači da određene osobe imaju mogućnost određe, upravljanja određenim pojavama. Znači bilo za svog života ili posle svoje smrti. I rekao sam, da su islamski učenjaci, bilo iz reda učenjaka nefijskog mezaba ili drugi, spomenuli da su takva ubjeđenja kufr, stvari koje izvodi iz Allahove tabareke wa ta'ala vjeri. Pa ćemo ovdje samo spomenuti ukratko, znači spomenut ćemo samo citat što kaže jedan od hanefijskog učenjaka, a to je sunu, Allah al-Hanafi, gdje kaže da oni koji vjeruju anna lil awliyai tasarrufan bi hayatihim wa ba'd mamatihim da oni koji vjeruju da evlija imaju mogućnost upravljanja tasarrufa بحياتهم وبعد مماتهم وبعد مماتهم za svog života i posle svoje smrti wa istaghathu bihim fi shadad fi shadaid i da se od njih traži pomoć u nevoljama kaže da je to kaže fihi al halakul abadi wal adhabu samadi kaže u tome vječni vječna propast i vječna kazna Znači misleći da će takva osoba koja umre sa tim, da će biti vječno od stanovnika džahnama da nas Allah tabarak wa ta'ala sačuva. Znači ukratko, vjerovanju Allah, ono što je bitno da zapamtite ovdje, jeste da iman, znači iman e, terminološki kod ehli sunnata al džemata znači e, vjerovanje srcem, očitovanje jezikom i potvrđivanje, potvrđivanje dijelima. Znači to je znači poimanja imana kod ehli sunnata, kod ehli sunnata wal džamata, za razliku od pravaca koji su odstupili od učenja ehli sunnata, od ehli sunnata wal džamata. A zatim druga stvar, da vjerovanje u Allaha tabareku wa ta'ala, znači, znači vjerovanje u Allaha tabareku wa ta'ala sa temhidom, odnosno sa onim vrstama temhida koje smo pojasnili kada smo govorili o kada smo govorili o vrstama temhida. Kada je u pitanju vjerovanje u Allaha tabareku wa ta'ala meleke, e, a to je drugi, to je drugi rukn, od drugi rukn od imanskih od imanskih ruknova e, islamski učenjaci su spomenuli da vjerovanje u meleke podrazumijeva određene stvari određene stvari to jeste onako kako je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa od onih stvari koje su došle u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao što je došlo u hadisu e, koji zabilježima muslim u svom sahihu od Jabira radijallahu ta'ala anhu jeste da su E, meleki da su to stvorenja koja su stvorena od nura, koja su stvorena od svjetlosti. Pa kaže su hadis koji zabilježi ma muslim, uh, od Aisha radijallahu ta'la anha, kaže وَخُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورِ I kaže meleki su stvoreni, su stvoreni od nura. Zatim vjerovanje da su meleki uh, Allahovi robovi koji su stalno njemu pokorni. To jeste koji mu nikada ni koji ni u kom trenutku mu nisu nepokorni. La jer uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun. Oni nisu nepokorni Allahu tebareke ve taala i izvršavaju ono izvršavaju ono što im je izvršavaju ono što im je naređeno. Zatim sljedeća stvar, također što je došlo, znači u objavi, jeste da su meleki velika Allahu tebareke ve taala stvorenja. Da su to stvorenja koja su ogromna. I također u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam došao opis da oni imaju krila. Došao opis da oni imaju krila. Pa koliki su, znači Allahu i tabarek wa ta'ala meleki, kolika su Allahu i tabarek wa ta'ala stvorenja, znači govori nam hadis koji zabilježi imam Ebu Dawud u svom sunanu, o Džabera radijallahu ta'ala anhu, gdje Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam govoreći o melekima, kaže uzina li an uhaditha an malakin min malaikati Allahi min hamalati l'arš. Kaže dozvoljeno mi je Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, dozvoljeno mi je da vam pričam o meleku od Allahovi meleka koji nose arš. Koji nose, koji nose arš. I nema ju meleki, kao što ćete vidjeti, znači koji su zaduženi, e, koji imaju određene zadaće. Melek ima određene zadaće. Pa e, jedna od zadaća meleka, određenog gure meleka, jeste da nose arš. I u tome Allah, tabarak wa ta'ala, mudrost. Jer Allah, subhanahu wa ta'ala, kao stvoritelj, znači niti u potrebi za aršom, niti u potrebi za kursijem, niti u potrebi za melekom, niti za pisanjem dijela. Međutim, uzvišen je Allahva tabarek wa ta'ala mudrost je bila, Allahva tabarek wa ta'ala mudrost je da je učinio da postoje meleki koji su zaduženi za pisanje, kao što će doći, meleki koji nose arš, meleki koji su čuvari džennata, koji su čuvari džahnama, i tako dalje, i tako dalje. Pa tako poslanik sallallahu alaihi sallam kaže, dozvoljeno mi da vam pričam o meleku, od Allahovi meleka koji nose arš. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ennama bejne šahm, šahmati udhunihi ila atiqihi masiratu sabaati mi'ati am. Kaže ono što je od njegovog uha do, do njegovog ramena jeste razdaljina od sedam stotina godina. Od njegovog uha do, njegovog, do kraja njegovog ramena je razdaljina putovanje sedam stotina, sedam stotina godina. Znači ovo je hadis koji je vredostojen koji je zabilježi imam Ebu Davud, Ebu Davud u svom sunanu. I ovaj hadis ukazuje znači, na veličinu ovih Allahum i tabareke wa ta'ala stvorenja i na njihovu veliku, na njihovu veliku snagu. Što se tiče e, broja, njihovog broja, njihov broj ne zna niko osim Allaha tabareke wa ta'ala. I hadis e, ima Buhari Muslim, imam Buhari Muslim u svojim sahihima su zabilježili hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govoreći o Beitul Ma'mur, govoreći o Beitul Ma'mur. Ma A Bejtul Ma'mur je, da tako kažemo, nebeska kaba. Znači, kaba na nebesima koja se nalazi tačno iznad dunjalučke kabe. Učenjaci kažu, kada bi pala na zemlju, pala bi tačno, pala bi tačno na kabu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što rekao u hadisu koji je zabilježio Imam Buhari Muslim u svojim sahihima, od Enesa radijallahu ta'ala anhu, kaže da Beitul Ma'mur svaki dan ulazi, da svaki dan u njega ulazi 70.000 meleka koji izađu i nikada se više u njega ne vraćaju da svaki dan ulazi u njega 70.000 meleka koji ulaze i koji se posle toga više nikada, koji se posle toga nikada više navraćaju. Znači to je, znači, znači zato možete vidjeti i zamisliti kolika Allah te barek ve taala vojska, znači kolika imaju, znači kolika su ta stvorenja koja su uvijek pokorna Allahu te barek ve taala, koja nikada nisu, koja nikada nisu nepokorni. Uzvišeni Allah te barek ve taala je učinio Allah te barek ve taala mudro sebila da meleki izvršavaju razne razne zadaće razne zadaće. Pa tako od prvih zadaća Meleka jeste da oni donose objavu. I poznato je da je Melek Džibril taj, Melek koji je zadužen za donošenje, za donošenje objave. Za donošenje objave. Zatim također od, e, zada, od e, zadaća Meleka jeste da vode računa o čovjeku prilikom njegovog stvaranja. I zato poznato je hadis koji je zabilio žima Buhari muslimu u svojim sahihima od Ibn Mesuda radijallahu ta'la anhu da Allah poslanih sallallahu sallam govore, govoreći E, o stvaranju čovjeka, gdje kaže 40 dana bude tako, 40 dana bude tako, pa kaže zatim se pošalje melek, zatim se pošalje melek koji zapiše, pa od tih stvari znači, da zapiše njegov, znači na faku, da zapiše njegov, da zapiše njegov eđel i tako dalje, kao što je došlo, kao što je došlo u hadisu. Također u zadataka meleka jeste, od zadataka meleka jeste da pišu čovjekova, da pišu čovjekova djela. Pa je tako uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala učinio da u svakog čovjeka imaju dva meleka koja su zadužena za pisanje djela. Jedan sa desne, jedan sa lijeve strane. Onaj sa desne strane piše čovjekova dobra djela, a onaj sa lijeve strane piše čovjekova loša djela. Također, mimo toga, znači uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala učinio da ispred svakog čovjeka ima jedan, a iza svakog čovjeka ima jedan, ima drugi melek. Što znači da u svakog čovjeka postoje četiri meleka, kao što je pojasnio Hafiz ibn Kasir u svom, u svom tefsiru, komentaru, riječ Allaha tabaraka wa ta'ala, lehu muaqibatun min bejni jadehi wa min khalfihi, jahfadhunahu min amri Allah. Znači, lehu muaqibat, znači, gdje se misli, znači, ne čuvare, meleke koji čuvaju, koji čuvaju čovjeka. Znači, jedan sa prijeda, znači, jedan s prijeda, drugi sa traga mimo, znači oni koji, koji pišu djela, a to je ona, to je sa desne i sa lijeve strane, sa desne koji piše dobra djela i sa lijeve koji piše, koji piše, koji piše čovjekova loša, koji piše loša, čovjekova loša djela. Također, o zadaća Meleka jeste da uzimaju, da uzimaju čovjeku dušu i da nam Allah tabarak wa ta'ala uzme dušu, da on sa nama bude, da on sa nama bude zadovoljan. Znači, o zadaća Meleka jeste da uzimaju, da uzimaju ljudima, da uzimaju ljudima duše i e, u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam nije došlo, vjerodostojno je predaje, nije došao naziv, nije došao naziv za tog meleka. Iako je kod nas u narodu poznato da se taj melek zove Azrail i ljudi koriste taj izraz. Međutim, niti u Kur'an, niti u vjerodostojnom sunnetu nije došlo da se melek smrti zove Azrail. I zato ga ne treba nazivati Azrailom, nego treba reći melek smrti. Nego treba reći melek smrti. Zašto? Zato što su ove stvari vezano za gaib, a o gaibu ne govorimo, osim onako kako je došlo u Kur'anu i kako je došlo, kako je došlo u vjerodostojnoj, kako je došlo, došlo u vjerodostojnoj predaj. Zatim od zadaća meleka jeste da su zaduženi sa pitanjem čovjeka u kaburu. I to ono što smo spomenuli, znači kada smo govorili o ovom dijelu tri načela, kao što je došlo u Adijsku je zabilježe u Davud svom sunan od Bera ibn Aziba, radijallahu ta'ala anhu, da čovjek kada bude spušten u kabur, da dolaze dva meleka i došlo je u vjerodostojnim predajima da su oni zovu Munker i Nekir. Da su oni zovu Munker i Nekir. E, e, koji postavljaju čovjeku, koja postavljaju čovjeku e, tri pitanja. A to je ko, ti je gospodar, koja ti je vjera i ko ti je, ko ti je, ko ti je poslanik. Zatim također od zadataka meleka jeste da, e, da su oni, odnosno tačni melek, a to je melek Israfil, da su oni zaduženi za pu, da on zadužen za puhanje, da je zadužen za puhanje, da je zadužen za puhanje u rog. Također od zadataka E, meleka jeste da su oni čuvari džanneta i džahnama. Da nas Allah tabarik wa ta'ala učini od stavnika džanneta. Da nas učini od stavnika džanneta. Pa je tako zabilježio ima muslim u svom sahihu da nas radi Allah ta'ala anhu da Allah posanik sallallahu alaihi wa sallam kaže ati baba l'džanna fa astaftih. Kaže posanik sallallahu alaihi wa sallam doći ću na džannetska vrata fa astaftih. Pa ću zatražiti da mi se otvore. Fa yakulu l'hazinu men anta. Pa će mi čuvar, znači ko melek. Pa će mi čuvar, جن, uh, e, čuvar dženneta reći ko si ti? Pa ću ja reći ana Muhammed, ja sam Muhammed. Pa će mi melek od, odgovoriti bike umirtu alla aftaha li ahadi min qablik. Kaže naređeno mi da ne otvaram ova vrata nikome prije tebe. Naređeno mi je da ova vrata ne otvaram nikome prije tebe. <clears throat> da nas Allah tabarak wa ta'ala učini od stanovnika, od stanovnika dženneta. Također od zadaća meleka jeste da su oni čuvari džahannama. Da nas Allah tabarak od njega, od njega sačuva. I zato je došlo u suri Zuhruf da Allah tabarak wa ta'ala govoreći o stanovnicima džahannama i o njihovoj patni i koliko će biti pačeni, da će tražiti od, e, od meleka čuvara džahannama da zatraži od Allaha da ih uništi, da ih uništi. To jest da, da ne budu, znači da ne budu, da, da ih potpuno uništi. I zato to je u ajetu gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže وَنَادَوْ يَا مَالِكْ لِيَقْدِي عَلَيْنَا رَبُّكْ I oni će zovniti, to jeste stanovnici Jahannama, ja Malik. Malik je naziv za čuvara Jahannama. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْدِي عَلَيْنَا رَبُّكْ I zovnuće, o Malik, nek, nam tvoj, nek nas tvoj gospodar uništi. To jeste da više ne postojimo. <clears throat> pa će on reći, kala innaku makithun. Pa će on odgovoriti, vi u njemu vječno vi u njemu vječno ostajete, vi u njemu vječno ostajete na nas. Allah tabarika ta'ala sačuva od jahannama. Ono što je došlo tefsir ovog ajeta jeste od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, jeste da će proći od njihovog pitanja pa do odgovora Malika, do, do, do njegovog odgovora vi ćete u njemu vječno ostati, da će proći hiljadu godina. Da će proći hiljadu godina. I zato zamislite samo znači još tu patnju dodatnu gdje će oni čekati, nadat se da će uzvišeni Allah tabarika ta'ala uništiti, međutim doći će odgovor innakum makithun, vi ćete u njemu vječno, vi ćete u njemu vječno osta, ostati, da nas Allah tabarak wa ta'ala u jahannama sačuva. Zatim također što je došlo u sunnetu Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam, e, kada su pitani meleki, jeste da su oni zaduženi da traže oprost, da traže oprost za vjernike i vjernice, kao što je također došlo da su oni, znači, da oni proklinju vjernike i vjernice. Pa je tako za određena djela došlo da Allah mi tebarek ve ta'ala meleki donose salavat na tebe, odnosno da dove za tebe, dok je u drugim, e, dok je također došlo u predajama da za određena djela, znači proklinju, proklinju osobe. Pa tako stvari gdje je došlo da dove, odnosno dove za, za, za, za određenu osobu, između ostalog je došlo kada čovjek, kada čovjek krene putem traženja znanja. Kada čovjek krene putem traženja znanja, tada meleci također dove, dove za njega. Također čovjek kada dođe prije, e, prije namaza, prije vremena, kada dođe u džami i dok čeka namaz, kaže su hadisu da meleki وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه i sve dok je na to mjesto gdje će klanjati, meleki donose salavat na njega, to jeste dove, to jeste dove za njega. I zato cijenije sestre, ovo nije mala stvar. Znači, niti dova da, neko, da meleki donose salavat, to jeste da dove za tebe. donose salavat, to jeste govore Allahu smilujem, sa Allahom oprostim. Kao što ni proklinjanje, znači da te meleke proklinju, nije mala stvar. Jer zamisli što znači da, neko, znači da neka osoba dovi da neka osoba dovi za tebe. Znači da neka do, osoba dovi za tebe je velika stvar. A zamisli da, e, da više dobri, više dobri i pobožnih ljudi dovi za tebe. Zamisli da Allah poslanik, da neko od Allahovih poslanika dovi za tebe. E zamisli onda da i meleki, ta ogromna, ta velika stvorenja koja, koja su uvijek pokorna uzvišenom Allahu tabareku wa ta'ala da dove, da dove za tebe. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio Allahu posanik pa je tražio od ashaba da dove za njega. Kao što je zabilježio imam uh, Tirmizi u svom sunanu od Abdullah ibn Umara radijallahu ta'ala anhu od Abdullah ibn Umara radijallahu ta'ala anhu kaže istazantu nabija sallallahu alaihi wa sallam fil umra fa adhina li. Kaže zatražio sam izun od posanika sallallahu alaihi wa sallam da učinim umru pa mi je dozvolio. وقال i لا تنسني في دعائك يا fi duaike ja uhej nemoj me zaboraviti u svojoj dovi naš mali brat znači zamislite poniznosti poslanika sallallahu alaihi wasallam kada traže od Abdullah bin Omara da uputi dovu da uputi dovu za njega pa zar mi nismo pričali jedni od drugi da, da upućujemo da tražimo da, up, da upućujemo dovu jedni, jedni za drugi da tražiš od svoje sestre da uputi dovu da za tebe Znači, to nije mala stvar. E, zamisli sada da postoje meleki, Allahova stvorenja tolika, Znači ne jedan, nego više njih koji dove za tebe. I zato Allah ti dao svako dobro, znači trudi se, čini ona djela u kojima je došlo, da Allahom mi meleki, znači dove za tebe. Dok s druge strane je došlo da za određene stvari meleki proklinju muškarce ili proklinju ženu. Pod stvari koje vam želi napomenuti da je došlo u sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da kada žena naljuti muža, odnosno kada je muž ljut na ženu i kada legne ljut na nju, da Allahovi i meleci proklinju sve dok ne osvani. I zato, znači, pokornost žene prema mužu, znači, žena pokornost mužu, nije mala stvar u Allahom i tabaraka wa ta'ala bir. I zato uh, od, od hadisa koji su došli ovdje, jeste da Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, kada bi kome naredio da učini sađdu, nared, mimo Allah i tabaraka wa ta'ala naredio bi ženi da učini sađdu mužu. Također, Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedno je od ashabi ki rekao, kaže, gdje si ti, na kakvom si ti mjestu kod svog muža? kaže pogledaj na kakvom si mjestu fa innahu jannatuki wa naruk kaže pogledaj na kakvom si mjestu kod njega jer on tvoj jannat i tvoj džehennem pogledaj na kakvom si mjestu kod njega jer on tvoj jannat i tvoj i tvoj džehennem pa tako isto znači što je došlo ovdje od tih stvari koje ukazuju jeste da žena znači, e, znači, znači ona žena na koju muž legne ljud da je meleki proklinju da proklinju sada sabaha i zato znači ova stvar znači nije mala odnosno nije lahka, da također kažem, znači nije lahka čovjekova nefsu. Jer uzvišeni Allah tabarek wa ta'ala učinio, znači da, e, da tako kažemo Allahu i vjeri, uvijek ima neko ko mora biti pokora nekome. Pa tako djeca moraju biti pokorni roditeljima. Znači žena mora biti pokorna mužu. Muž opet mora biti pokora nekome i tako dalje. I zato ovo je od stvari, znači na koje, znači od stvari, da čovjek, da muslimanka mora da odgaja svoj, svoj nefs, odnosno, odnosno svoju, svoju dušu, jer kao što sam rekao, znači nije mala stvar da jedna osoba dovije za tebe, ili ne do Allah da te jedna osoba proklanje, a kamo li da se radi o skupini, a kamo li da se radi o Allahu i tabaraka wa ta'ala melekima. Zatim, sljedeći, treći imanski šart jeste vjerovanje u Allahu i tabaraka wa ta'ala, vjerovanje u Allahu i tabaraka wa ta'ala knjige vjerovanju u Allahove tabareke wa ta'ala knjige. Cijene sestre, vjerovanju u Allahove tabareke wa ta'ala knjige podrazumijeva određene stvari. Od tih stvari jeste vjerovanje da su e, knjige, da su Allahove tabareke wa ta'ala knjige, da su sve one od Allaha subhanahu wa ta'ala. I ono što je došlo u njima, da je sve to istina, da je to uputa i da je to opomena i milost ljudima. Znači da ono što je došlo u Allahovim knjigama, znači koje su Allahova objava, znači da ono što je došlo u njima da je sve istina i da je to uputa i upomena i milost ljudima. I zato uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kada opisuje ovaj Kur'an, prvi ajet u Kur'an, znači posle Fatihe, jeste da uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže Alif la amin, thalika li kitabu la rajba fi. Alif la amin, ovo je knjiga u kojoj nema nikakve sumnje. La rajba fi. Znači knjiga u kojoj nema nikakve sumnje. Jedan broj islamski učenjaka kada tumači ovo u kojoj nema nikakve sumnje, kažu da vjeruješ da je to tako i da ne može da bude nikako drugačije nego tako. Znači da ovo la raibe fi koji nema nikakve sumnje znači da vjeruješ da je to tako i da ne može da bude nikako drugačije nego tako. Znači ako je došlo za određenu stvar u Kur'anu ili sunnetu, kažem ovdje sunnetu zato što je sunnet isto objava koji Kur'an, ako je došlo za određenu stvar da je nagrada tolika, to je toliko i ne može biti nikako drugačije. Ako je došlo za određeni grijeh da je kazna tolika, ono je toliko i ne može biti nikako drugačije da ishod za određena djela, da je tako, ono je tako i ne može biti nikako drugačije. I zato vjerničko srce, znači tako prilazi, tako prilazi objavi. Da je ono tako i da ne može biti nikako, da ne može biti nikako drugačije. Zatim, ono što treba da znamo kada su pitanje Allahove tabarek wa ta'ala knjige, jesu da su Allahove tabarek wa ta'ala knjige, znači dokaz za čovjeka ili protiv čovjeka. Da su, znači, Allah, da je uzvišeni Allah tabarek wa ta'ala objavio knjige, kako bi bile dokaz protiv čovjeka ili za čovjeka. I zato Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže wal Qur'anu hujjatun lak aw alayk. A Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Kur'an je dokaz za tebe ili protiv ili protiv tebe. Zatim kada u pitanju također vjerovanje u Allaha te barek ve taala knjige, u Allaha te barek ve taala objave, uh, treba da vjerujemo da kažemo uh, da vjerujemo općenito u sve one da uh, da vjerujemo u Allahu tebarek ve taala knjige općenito koje objavio svojim svojim poslanicima i da vjerujemo u one knjige koje, nazva, e, e, koje su nazvane imenima da vjerujemo u te knjige pojedinačno pa tako od knjiga koje uzvišeni Allah tebarek ve taala spomenu po imenu u Kur'anu znači objave koje spomenu po imenu jesu Tevrat, Zebur, Injil, Ibrahimovi spisi i Kur'an. Znači to su one knjige, da kažem, objave koje su spomenute po imenu. A u drugim mimo ovih vjerujemo općenito. Znači da Allah tabarak wa ta'ala objavljivo. Međutim, kada su pitanju one koje su spomenute imenom, to su sljedeće. Tevrat, Zabur i Injil. I plus toga Ibrahimovi, Ibrahimovi ispisi. I naravno Kur'an. Međutim, e, pod ovim se podrazumijeva da je Kur'an, da je Kur'an, e, da e, vjerozakon nijedne od ovih knjiga namaži nakon, nakon objave Kur'ana. To jest da je Kur'an derogirao sve prethodne knjige. Da je Kur'an derogirao sve prethodne knjige. I da od objave, objave Kur'ana jedino, da kažemo što je validno, jeste rad, jeste rad po Kur'anu. To jeste vjerozakon, onaj koji je došao u posljednjoj Allahove tabarak ve ta'ala knjizi koja se zove, koja se zove Kur'an. Zatim od vjerovanja u Allahove tabarak ve ta'ala knjige jeste, znači, vjerovanje u obavezu rada po vjerozakonu ovih knjiga. Rad E, odnosno obaveza rada po vjerozakonu ovih knjiga ili tačnije, znači u, da kažemo kada u pitanju Kur'an, znači obaveza rada po vjerozakonu Kur'ana. Jer u Kur'anu kao što znamo, znači imamo govor o vjerovanju, znači ono što zovemo akida, također imamo govor o, o prijašnjim narodima, da kažemo historijskim činjenicama, prijašnjim poslanicima, zatim imamo govor o moralnim osobinama i imamo mimo toga znači govor o halalu i haramu, o propisima. Znači, obaveza je čovjeka da sprovede te propise u praksu. I zato uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala govoreći o onima koji nasude po Allahu tabaraka wa ta'ala sudu, kaže وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ U drugom ajtu فَأُولَئِكَ هُمُ fa فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Allah jala šanu kaže oni koji ne sude po Allahu jala šanu zakonu, oni su nevjernici, oni su zulumčari, oni su griješnici. Znači naziva i sa ova tri, sa ova tri imena. A sa ova tri imena je izlaz iz pokornosti Allaha tabarik wa ta'ala. Pa islamski učenjaci kada govore o ova tri naziva, znači kažu da ponekad to može biti grijeh, znači ostavljanje određene stvari ili činjenje, ponekad može biti nepravda, a ponekad može biti, znači ponekad, znači nekada može biti čak kufr, na vjersu u Allaha tabarik wa ta'ala. U svakom slučaju, znači sad da ovu stvar, znači ne govorimo, uh, po, uh, da kažemo detaljnije ovome, međutim ono što želim da spomenem i da naglasim, a ovome ćemo govoriti kasnije, uh, ono što želim da naglasim jeste obaveza suda po Allahu i tabareku ta'ala knizi. I zato uzvišeni Allah šanu kada govori također o me kaže efa hukmal džahilijeti je bovun. Zar oni traže da im se sudi kao pagansko doba? kao pagansko doba, to jeste u doba kada nije bilo znanja o poslanicima, odnosno ili im se sudi, znači po onome što je suprotno Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer kada je u pitanju sud, kada je u pitanju vjerozakon, sa islamskog učenja, odnosno sa učenja Kur'ana i sunneta, ne postoji osim dva suda. A to je Allahov sud i sud džahilijeta. Znači, postoje dva suda, samo nema trećeg. Znači, jedno je Allahov sud, koji se gradi na Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a drugo je sud džahilijeta. Svejedno da li ga nazvao demokratijom, da li ga nazvu ovim, da li ga nazvu ovim, znači kako god da ga nazoveš, znači to je džahilijetski sud. Znači postoje samo dva suda. Jedno je Allahom sud koji se gradi na Kur'anu i sunnatu, a drugo je, drugo je džahilijetski, drugo je džahilijetski, drugo je džahilijetski sud. Ono što također je obaveza kada su pitanju, kada je pitan odnos prema Allahu i tabarik wa ta'ala knjigama, vode tačnije prema Kur'anu, cijene sestre što treba da znamo jeste, a to je obaveza vraćanja na sud, obaveza, obaveza vraćanja na Kur'an i sunnet prilikom našeg razilaženja. Prilikom našeg razilaženja. I zato kaže uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala Ja ahim ladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u Rasula wa uli l'amri minkum. Fa in tanaza'atum fi še'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal jomil ahir. A kaže o vjernici, kaže uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala o vjernici pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i vašim, znači vašim vođama. Kaže ako se u nečemu razijedžete, onda to vratite Allahu i poslaniku. To jeste vratite Allahu i poslaniku, to jeste vratite Kur'an i sunnetu Allahu i poslanika sallallahu alaihi wasallam. Vratite se Kur'anu i sunnetu Allahu i poslanika sallallahu alaihi wasallam. I zato muslimani koji god stvari da se raziđu, znači bilo da se razišli, da jedni kažu treba vjerovati ovako, drugi kažu treba vjerovati ovako. Ili da se razišli po pitanju određenog postupka ili da se razišli u bilo kojoj stvari, obaveza je da se vrate Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I sve dok muslimani, kao pojedinci, kao džamati, kao skupine, nasvate ovu stvar, neće moći da dođe do jedinstva među muslimanima. Dok nasvate da je rješenje za razilaženje, odnosno lih za razilaženje koje se dešava, da je to vraćanje Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I zato ovde, znači, možemo da vidimo, jer da kažem drugim, drugim riječima, da naglasimo, također opasnost novatarija. Zato što e, novotarije, ako pogledamo, ako bi pogledali historijat, historijat raznih novatarija, koji su vezani za vjerovanje ili koji su vezani za praksu, vidjet ćemo da su oni nastali ili kao plod, plod strasti, ili kao plod, da kažemo, što su ljudi davali prednost razumu nad objavom. Pa tako, kada kažem plod, e, plod strasti, na koje strasti misle? A to je što ponekad ljudi, znači iz određenih razloga, naprave, da kažem, određeni film, određenu sliku, određeno poimanje vjere. I onda ide tamo, da kažemo, ide tamo traži neki dokaz koji će poduprije to ono mišljenje na kojem se on nalazi. Ili da kažemo da iskrivi, da iskrivi određeni tekst kako bi poduprao njegovo mišljenje. I zato ako pogledamo historija cekti, vidjet tako. I tako ljudi danas, tako danas džemati, pravci, skupine, znači on je naslijedio od svojih očeva određeno mišljenje. I sada traži tamo nešto, ima neki ajit ili neki hadis da se može protumačiti na takav način, na takav način, kako bi šta, znači kako bi odgovaro, kako bi odgovaro njegovo mišljenju. to je ono na čemu je on. To se zove slijedjenje strasti. I zato nemojte da vas začudi, znači razna tumačenja, da kažemo razna tumačenja vjere, vjere danas. Znači, od toga, znači, ne znam da li sam ovdje spominio, znači, da neki kada govore, na primjer, o nekim čak, e, kada govore o nekim prezna, preznacima sudnjeg dana, kao što je vjerovanje u pojavu Dejjala, znači, gdje je poslanik sallallahu sallam nas e, podučio, znači, rekao nam da će doći osoba koja će se zvati Dejjal, da će u vremenu kada dođe, da će dan trajati toliko, da će e, mjesec trajati toliko, da oni tumače to da je e, danas da u stvari kažu da Dejjal nije Dejjal, nego da je Dejjal da je to u stvari današnja Amerika, da trajanje dana, da to u stvari znači i trajanje njihove vladavine i tako dalje. Znači hadis koji su došli u Buhari i koji su došli u Muslimu, znači igraju se sa tim hadisima i tumače onako kako odgovara, kako odgovara njihovim strastima. I s druge strane, da veliki broj takvih pravaca kaže, kaže kada u pitanju razum, i kada u pitanju tradicija, mi dajemo prednost razumu, dajemo prednost razumu. I sve ono što je došlo, sve ono što je došlo, i ovo je mm, od glavnih načina mu'atazira, i čak neki kasnije, znači drugi pravaca koji se pripisuje ahli sunnatu al džamaatu, kažu, kada dođe do suprotnosti između razuma i predaje, onda dajemo prednost razumu, dajemo prednost razumu. Međutim, predaju, odnosno ajet ili hadis, tumačimo, dajemo tako tumačenje da bude u skladu sa razumom, da bude u skladu, da bude u skladu sa razumom. Da Allah te tabaraka ta'ala sačuva od ovakvih, od ovakvih poimanja, jer, znači, kao što su rekli učenjaci ili sunnata ili džemata, znači, ne može da dođe da bude kontradiktornosti između vjerodostojne predaje i zdravog, i zdravog razuma. I ovo je pravilo koje je pojasnio, znači, i koje često napominje govori šehr Osama bin Taymije a to je da ne može da bude, ne može da dođe da bude e, spora ili kontradiktornosti između objave i između između zdravog između zdravog između zdravog e, razuma. Također ono što je od, od, od, od, kada, od obaveza kada je pitanju vjerovanje u Allahu te bareka ta'ala knjige, a to je cijene, cijene sestre, znači zabrana sakrivanja znanja koje je došlo u tim knjigama. Zabrana sakrivanja znanja koje je došlo, koje je došlo u tim koje je došlo u tim knjigama. I zato se tu vidi važnost, odnosno obaveza širenja znanja, a to je širenje e, to je e, pozivanje na dobro i odvraćanja i odvraćanje od zla. I zato Allah tebareke ve taala na više mjesta u Kur'anu kudi one a prije svega sledbenike knjige koji su krili ono znanje koje se nalazi, znači koje je bilo u njihovim knjigama, znači krili su ga krili su ga od ljudi. I zato isto ga se uzima, znači zabrana, znači i zato je tu da kažemo e, prijetnja svakom muslimanu da sakrije, da sakrije ono znanje, ono znanje koje koje kod sebe, koje kod sebe ima. I od, od, od stvari koje su, da kažemo, koje, e, koje su vezane za vjerovanje Allahove tabarak wa ta'ala knjige, jeste obaveza, obaveza traženja znanja, obaveza traženja znanja koje je vezano za knjige, to jeste koje je vezano za Kur'an. Obaveza traženja znanja koje je vezano za Kur'an. To jeste obaveza razumijeva, znači traženje znanja koje je vezano za razumijevanje, za razumijevanje Kur'ana. I zato uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala spominje Allah tabaraka ta'ala u suri Al-Furqan spominje govor poslanika sallallahu alaihi wasallam kada poslanik govori kako njegov narod, to jeste kako Kureyši izbjegavaju, kako izbjegavaju Kur'an. Pa kaže, وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. I poslanik reče, o gospodaru, zaista ovaj moj narod izbjegava Kur'an. Zaista ovaj moj narod izbjegava Kur'an. Ibn Qayyim, kada govori o značenju toga šta znači izbjegavanje Kur'ana, kaže da od izbjegavanja Kur'ana jeste ostavljanje učenja Kur'ana. Ostav, znači da je ostavljanje učenja Kur'ana kao i razmišljanje u Kur'anu. I zato, znači, napominjamo na ovu stvar, a to je da ovu stvar razmislite, Allah vam dao svako dobro, a to je da islamski učenjaci, otačni Ibn Qayyim, da spominje da je od, od izbjegavanja Kur'ana da ostaviš razmišljanje Allahom i tabarak i ta'ala ajitima. Znači, ne samo da učiš Kur'an, nego da učiš Kur'an sa razmišljanjem. Ako naučiš Kur'an sa razmišljanjem, bojati se da ćeš doći pod ove riječi da si od onih koji izbjegavaju, da si od onih koji izbjegavaju Kur'an. Naravno da se sve ovo ne može postići ni učenje Kur'ana ni razmišljanje Kur'ana, a ako se ne postigne znanje, ako se ne postigne znanje o, o, o Kur'anu. Tako je da od naših najvećih obaveza prema Kur'anu i od značenja vjerovanja u te tabarak ve ta'ala knjige, vjerovanje u Kur'an, jeste da tražimo znanje koje je vezano za Kur'an, odnosno vezano za razumijevanje Kur'ana, a što se kod nas, znači što ono što nazivamo, što nazivamo tefsir. I zato Allah vam dao svako dobro, znači provodite, znači provodite svoje vrijeme, trošite svoje vrijeme na, e, kad, e, na polju učenja Kur'ana, da naučite ispravno učiti Kur'an, zatim da naučite značenje onoga što znate, zatim da razmišljate to, zatim da provodite ibadet, znači da provodite trenutke znači u učenju Kur'ana, u razmišljanju Kur'ana, jer to su sigurno najljepši trenuci koje čovjek, koje čovjek može koje čovjek može osjetiti na dunjalku. I zato pogleda, na, ako pogledate vidite koliko je nagrad uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala pripremio, kolika je nagrada za onoga koji uči i koji se druži sa Allahom tabarak wa ta'ala knjigom. I zato Allah, Allahom poslanih sallallahu alaihi wa sallam govoreći o nagradi, kaže, kaže da je svaki harf u Kur'anu deset sevapa. Na svaki harf, znači za svaki proučeni harf u Kur'anu imaš deset sevapa. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, kako bi nam pojasnio, kaže ne kažem da je elif la mim harf, nego je elif harf, lam harf i mim harf. Znači samo kad proučiš elif la mim, imaš 30 sevapa. I onda broj, da kažemo ostale, broj ostale harfa. Znači pogledaj kolika Allahu te barek wa ta'ala milost, kolika je nagrada za onoga koji uči Allahu te barek wa ta'ala knjigu. Zatim također Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam govoreći, govoreći o nagradi osobe koja se družila sa Kur'anom, kaže da će na sudnjem Kur'anu, kao što je zabilježi imam Ebu Dawud u svom sunanu, da je ukalo li sahabil Kur'an, da onaj koji se družio sa Kur'anom, koji učio Kur'an, koji učio Kur'an, da će u na danu biti rečeno, uči i peni se. Kaže, fa inne menziletake, jer kaže, zaista je tvoje, kaže, mjesto kod posljednjeg ajeta kojeg si učio na dunjalu, kojeg si znao na dunjalu. Jer u džennetu, Allah vam dao svako dobro, imaju darađe. I neće svi stanovnici džennete biti na istoj darađe. I u, jednom, u, u, u drugom hadisu poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže između svake deređe između svake deređe koliko između nebesa i zemlje. Koliko između nebesa i zemlje. Pa tako znaj, Allah ti dao svako dobro, Allah se sminuo na svaki ajed koji naučiš na pamet da si sad tim usvarila, da si sad tim usvari kupila i zaradila jednu od džennetskih deređa. Da si sad tim zaradila i kupila jednu od džennetskih džennetski deređa i zato ne moje biti namaran i zato ne može biti namaran po pitanju, po pitanju učenja Kur'ana i druženja sa Allahom i Tabarek wa ta'ala knjigom, jer je od vrijednosti Allahu te Tabarek wa ta'ala knjige da znaš i da budeš svjesan, da budeš svjesna da je to Allahu te Tabarek wa ta'ala govor i da je Allah te Tabarek wa ta'ala počestio tvoja usta da uči Allahu te Tabarek wa ta'ala da da počestio tvoja usta da uči Allahu tebarek ve taala da uči Allahu tebarek ve taala govor znači veliko vezano za uh, značenje vjerovanja u Allahu tabarak wa ta'ala knjige. Inša Allah ta'ala u drugom predavanju ćemo nastaviti znači, sa govorom o ostala tri imanska šarta. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ali wa sahbihi wa sallam wa sallam tasliman kathira. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح